Тоді йому здавалося, тільки не людина звільниться до всього, що їй залишили в спадок дикі кочівники, вона стане чистою та доброю, бо нічого нового, поганого не набуває. Вона читає такі гарні книжки, треба тільки їх читати. Неділя, здавалося, йому й відведена для читання книжок високого змісту. Він був переконаний, що ось ось настане час коли ніхто у святкові дні не питиме горілки, а тільки читатимуть гарні вірші, і вони освітять серце ясним світлом. В присутності Сергія він навіть не одважився висміяти отакі свої, як тепер вважав, наївні вірування. Тільки Ірині якось признався. Тепер я бачу, що трохи помилявся. Треба й горілки випускати менше, і книжок писати більше, та закликати в них іти в життя, як у високий і чистий храм. І ми з тобою теж кладемо цеглини в підмурівок того храму. Не такий він уже Василю Васильовичу і святенник, як ви думаєте, втрутилася клава. Вона казала буцім серйозно, але в очах грали пустотливі іскорки. Де треба він і є? Де? не вловив іронії в клаваних словах Тищенко. Скажімо, по жіночій лінії. Це дуже досвідчений серцеїд і звабник. Тільки що розказував нам з Іриною таку історію, розкрився. Її очі ще дужче заграли лукавством. Розкажеш, Ірино, Василеві Васильовичу. За обідом, Ірино. Куди підемо сьогодні обідати? В зірочку? Ходіть, Клава, і ви з нами. Спасибі, сказала вона, але якось так, що не вгадати, піде чи ні. Мабуть, не піде. спершу, коли Ірина і Клава тільки почали працювати в одному секторі, вони засимпатизували одна одній і обідали разом часто. Заварювали чай, викладали на стіл пакунки з їжею. І якось виходило так, що в Клави обід був скромніший, але кращий. Картопля, пироги, всілякі бабки. Ірина, щоб не відстати почала приносити чорну ікру, консерви, цукерки. З одного боку вона страшенно соромилася свого статку, з другого не хотіла лишатися в боргу перед клавою. У кафе теж майже завжди платив Тищенко, і клава перестала ходити з ними, коли обідувала в інститутському буфеті. Тищенко мовчки розглядав її креслення швидким порухом узяв олівця, поклав на білий ватман кілька штрихів. Я цю стіну переніс би сюди, сказав він. Тоді в ці сантехнічні пристрої розмістяться отут. І не треба буде додаткових отворів для повітря проводів. Боже мій, як просто здивалася клава. А я маракувала, маракувала усім рокуємо. Я спіткнувся ще позавчора, признався він, і теж нічого не придумав. Ходив, а воно стриміло в голові, заважало думати про інше. І тільки оце щойно, та що це не експромт. Він поклав олівець і оглянувся. Ходімо, Сергію, познайомимося з висновками журі. Ви там трохи порушили технічне завдання. Вони вийшли з кімнати, не до кінця причинивши за собою двері. В щілину Ірина бачила широку чоловікову спину і краючок обличчя тітки Теклі, прибиральниці. Вони про щось розмовляли. Потім Тищенко поліз до кишені. Ірина підійшла, щоб зачинити двері. Вона ще встигла почути приглушене але трохи й ніякове теклене, а я і в завод не взяла. Чому ж у мене? запитав Василь Васильович.